productado de pura energio. La besono producti pli da energio constante crescas en la mondo. Aliflanque, la homaro iam comprenas che, dependo de fossiliai fontoi, kiel petrolo cae gaso, kiel ancao de carbo, farigis dangera por la vivo en nia planeto ili produktas grandan quantum da carbono quiu malpurigas la atmosferon cae damagas la climaton. En la comenzo de nia dudec unua iarcento, tio consistigas prioritatan zorgon por ciui landoi. Oni do fervore clopodas serci purain renovigeblain fontoin de energio moderna e tecnico malfermas alternativo in tiu cele. Vento energio, movado de aloi, quiu nutras generatoron. Mar mova energio, la movo de taido cae ondoi, movas turbinoin en la mar fundo. Aquo energio, la fluado de aquo, movas usinoin de energio. Energio e la interno de la tero, captata per profundae boroi en la teron. Biomasso, organica materio, nome restajoi de bestoi cae vegetajoi, usatei ciel fonto de energio. Suna energio, per captado de la suna lumo quion oni transformas en electran energion cae varmon. Gis nun, oni trovis nenion manieron producti energion sen ia ein shangio en la medio, sed la til nomata pura energio proponas considerindain avantagioin gi estas renovigebla, gi ne tre damagas la natur medion, gi ne productas malpuriga in gasoin en la atmosferon, gi diversigas la fontoin de energio, gi estas abunda en iui locoi. Tial, landoi tra la tuta mondo investas nun tempe ie fontoi de energio sur tiu campo Brasilo considerinde progressas. En la iaro 2022, crescis en citiu lando la disponeblezzo de renovigeblei fontoi de tia spezza energio. Relate al electrae installajoi, pli ol 80% devenas de purae renovigeblei fontoi, precipe per aquo se compari la mesuma quanto en la mondo estas dudec hoc procentoi. Oni signifo plene evoluas ancao relate captadon de vento energio cae de suna energio. Citiu lasta ancora ocupas malgrandan procenton en la tuto, sed du obligis dum la lastae iaroi. La Brasila lojantaro pli cae pli conscias pri la avantagioi instali sun paneloin cae la costoi considerinde malcrescis dum la lastae iaroi. Ancau statae instansoi apogas tien remedoin, tiel che la tendenzo al vigla cresco estas nun clare videbla. Brasilo havas abundon da vento cae suno, cae tio favoras belan evoluon tiu campe, dum la estontai iaroi.